Pirmoji kronikų knyga, trečias skyrius. Hebrone gimė Dovido sūnus. Pirmagimis Amnonas iš Jezreelietės Ahinoamos. Antras Danielius iš Karmelietės Abigailės. Trečias Apšalomas, Gešūro karaliaus, Talmajo dukters Maakos sūnus. Ketvirtas Adonijas, Hagitos sūnus. Penktas Šefatija iš Abitalės. Šeštas Itramas, Eglos sūnus. Šeši sūnus gimė Hebrone, kur jis karaliavo septynerius metus ir šešis mėnesius. 33 metus jis karaliavo Jeruzalėje. Ten gimė Šima, Šobabas, Natanas ir Saliamonas. 4. Iš Amielio dukters Bat Šuvos. Ibharas, Elišama, Elifeletas, Nogahas, Nefegas, Jefija, Elišama, Eliada ir Elifeletas. 9. Tai visi Dovido sūnus, neskaičiuojant sugulovių sūnų. Tamara buvo jų sesuo. Saliamono sūnus buvo Rehabeamas, jo sūnus buvo Abija, jo sūnus Asa, jo sūnus Juozapatas, jo sūnus Jehoramas, jo sūnus Ahazijas, jo sūnus Jehoašas, jo sūnus Amacijas, jo sūnus Azarija jo sūnus Jotamas, jo sūnus Ahazas, jo sūnus Ezekijas, jo sūnus Manasas, jo sūnus Amonas, jo sūnus Jošijas. Jošijo pirmagimis Johananas, antras Jehojakimas, trečias Zedekijas, ketvirtas Šalumas. Jehojakimo sūnus – Jehonijas ir Zedekijas. Jehonijo sūnus – Asiras, Šaltielis, Malkiramas, Pedaja, Šenacaras, Jekamija, Hošama ir Nedabija. Pedajos sūnus – Zerubabelis ir Šimis. Zerubabelio sūnus Mešulamas ir Hananija. Šelomita buvo jų sesuo. Hašuba, Ohelis, Berechija, Hasadija ir Jušab Hesedas. Penki. Hananijos sūnus. Pelatija ir Izaja. Refajos, Arnano, Abdijos ir Šahanijos sūnus. Šechanijos palikuonys – Šemaja ir jo sūnus, Hatušas, Igalas, Barijachas, Nerija ir Šafatas, iš viso šeši. Nerijos sūnus – Elioenajas, Ezekijas ir Azrikamas, trys. Elioenajos sūnus – Hodavijas, Eliešibas, Pelaja, Akubas, Johananas, Delaja ir Ananis. 7.